Geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta eğer Allah Azze ve Celle nasip ederse sonuncusunu anlatacağım. Şeytanın insanoğlunu aldatmasından bahsederken hatırlarsanız yani kısa bir mukaddime olması açısından söylüyorum. Şuna değinmiştik Demişti ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şeytanla insanın arasındaki ilişkiyi düşmanlık kavramı üzerinden anlatıyor. Ve istiyor ki insanoğlu şeytana bakarken sürekli hazır ve ayağını kaydırmak için bekleyen bir düşmanının olduğunu bilsin ve buna göre hareket etsin. Allah Azze ve Celle öyle diyordu. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvve. Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır ve siz de onu düşman edininiz diye. Hatta bu konuda gaflete düşen, şeytanın kendisine düşman olduğunu unutanlara ise Allah azze ve celle şaşırıyordu. Diyordu ki: "Efetettehizûnehu ve zurriyetehu evliyâe ve hum lekum adû." Siz o ve dostları size düşmanlık ettiği halde o ve zürriyeti size düşmanlık ettiği halde siz onları kendinize dost mu ediniyorsunuz diye Allah Azze ve Celle bu konuda gaflet içerisinde olan insanları da kınıyordu beraberinde. Şimdi biz dedik ki kardeşler şeytan insana direkt yaklaşmaz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam pak sünnetinde onun bize hangi yollardan yaklaştığını ve nasıl ayağımızı kaydıracağını bize tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Biz dört tane maddeyi anlattık. Bugün eğer Allah Azze ve Celle nasip ederse beşinci ve sonuncu maddeyi anlatacağım. O da erteleme meselesi. Şeytan insanoğlunun ayağını kaydırmak için insanoğlunun üzerine vacip olan şeyleri sürekli insanoğluna ertelettirir. Sonra yaparsın, ileride yaparsın, evlendikten sonra yaparsın, işe girdikten sonra yaparsın, medreseyi bitirdikten sonra yaparsın ilahirihi. Fakat şeytan şunu iyi biliyor ki eğer kul kendi üzerine vacip olan şeyleri zamanında ve vacip olduğu anda yerine getirirse bu hem Rabbini razı edecektir hem de kulun dünya ve ahiret hayrı için gereklidir. Fakat kul eğer ona vacip olan şeyleri bir defa ertelemeye başladı mı ve bunu da alışkanlık haline getirdi mi artık o kuldan ne kendisine ne de Müslümanlara kesinlikle hayır gelmez. Bakın Nisa suresinde şeytan Allah azze ve celle'ye şöyle diyor. لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Ben senin kullarından kesin bir payı kendime alacağım. Yani belli bir payı, belli bir miktarı saptıracağım, azdıracağım. Ne yapacağım peki? Vela udillennehum. Onları saptıracağım. Vela umenniyennehum. Onlara temennilerle bir şeyleri ertelettireceğim. İbn Kesir öyle söylüyor. Yani tövbeyi onlara ertelettireceğim. Onlara sorumluluklarını ertelettireceğim. Bu şekilde seni razı, razı etmelerine engel olacağım diyor şeytan. Onun için kardeşler bakın hem Kur'an'da hem de sünnette Allah ve Resulü bizim yapmamız gerekenleri acele bir şekilde yapmamızı bizden istiyor. Yani bir şeyleri bir şeylere ertelememeyi, bir şeyleri bir şeylere bahane yapmamamız için Allah da Resulü de altını çize çize acele edin diyor bize. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Genişliği yerler ve gökler olan cennetlere koşun diyor Allah Azze ve Celle. Yani adım adım ağır ağır hareket etmeyin. Eğer istediğiniz şey cennetse ona doğru koşun ve o müttakiler için hazırlanmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayeti kerimede aynı şeyi şu kelimeyle ifade ediyor. وَسَابِقُوا Yarışın, adeta koşuşun. Yani önünüzde birileri varmış ve sizi geçeceklermiş gibi siz de onları geçmek için elinizden geldiği kadarıyla acele edin ve koşturun diyor Allah Azze ve Celle. Daha ilginç bir ifade söyleyeyim size Kur'an-ı Kerim'den. Allah Azze ve Celle diyor ki فَفِرُّوا ilallah Allah'a firar ediniz. Bakın kardeşler şu ifadeyi benimle beraber biraz düşünün. Allah'a firar ediniz. Yani öyle bir olun ki sanki sıkışmışsınız, etrafınızı bir şeyler kuşatmış ve siz oradan özgürlüğe doğru veya umduğunuz, istediğiniz şeylere doğru koşacaksınız. Koşarak gideceksiniz. Aynı Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaparken böyle yapınız. فَفِرُّوا ilallah. Allah Azze ve Celle'ye firar ediniz. Böyle hımbıl, hantal, mızmız bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmeyin. Bir koşuşturmaca, bir yarış halinde olun diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam da aynısını söylüyor bize. Yani aleyhissalatu vesselam hadisleriyle bizi terbiye ederken sürekli şu noktanın altını çiziyor. Sakın bir şeyleri ertelemeyin. Sakın bir şeyleri bir şeylerden sonra yapacağınıza dair şeytanın temennilerine ve şeytanın vaatlerine kanmayın. Çünkü siz ecel sizin elinizde değildir. Kader sizin elinizde değildir. Mesela sen diyorsun ki ben şu olduktan sonra bunu yapacağım. Fakat sen bu olduktan sonra yaşayacağının garantisini kim sana verdi? Veya bu olduktan sonra yapacağım dediğin şeyin senin istediğin şekilde olacağını kim sana söyledi? Bakın aleyhissalatü vesselam ne diyor? Diyor ki hadis-i şerifte بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Karanlık gecelerin fitneleri gelmeden önce salih amellerde acele ediniz. Yani aleyhissalatü vesselam sana şunu söylüyor. Ey Müslüman diyor. Sen bazen şu olursa bunu yaparım, bu olursa bunu yaparım diyorsun ama Allah Azze ve Celle'nin her kulu için takdir etmiş olduğu bir takım fitneler var. Bu fitneler senin başına geldiği zaman sen istesen de Rabbine kulluk edemeyeceksin. Öyleyse o fitneler gelmeden önce içinde bulunduğun vaktin, içinde bulunduğun sıhhatin, içinde bulunduğun afiyetin kıymetini bil ve Rabbine güzel bir şekilde kulluk yap. Bakın kardeşler, hiçbirimiz şunu bilmiyoruz. Yarın öbür gün Allah Azze ve Celle bizi neyle imtihan edecek? Kadınla mı imtihan edecek? Çocukla mı imtihan edecek? Özgürlüğümüzle mi imtihan edecek? Yakınlarımızı kaybetmekle mi imtihan edecek? Fakirlikle mi imtihan edecek? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Allah Azze ve Celle her kulu mutlaka imtihan eder ve imtihanın adı Kur'an'da ve sünnete fitnedir. Yani kimi Allah Azze ve Celle imtihan ederse etsin o imtihan onun için fitnedir. Mesela bugün cihat cihad eden kardeşlerimiz için bir fitnedir. İlim, ilim talep eden kardeşlerimiz için bir fitnedir. Rızık, çalışan kardeşlerimiz için bir fitnedir. Neden? Çünkü iki yönlüdür. Ya Allah Azze ve Celle'yi rızasını gözetip yaptıkları bu işlerde alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı edecekler. Veyahut da şeytanın onların yoluna döşemiş olduğu tuzaklarda ayakları kayacak ve Allah Azze ve Celle'nin gazabını kendi üzerlerine çekecekler. Hiç kimse yarın karşılaşacağı imtihanda nasıl bir tutum sergileyeceğini bilemez. Ondan dolayı yarınlara bir şeyler atmayın. Yarınlara bir şeyler ertelemeyin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Amellerinizde acele edin. Çünkü karanlık gecelerin fitneleri geldiğinde siz artık amel yapamayacaksınız. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سِتَّن Altı şey gelmeden önce amel yapın. Bu altı şeyde de Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerini sayıyor. Deccal gelmeden önce, Yecüc Mecüc çıkmadan önce, güneş e, doğudan batıdan doğup doğudan batmadan önce, ölüm, ihtiyarlık ve benzeri şeyler gelmeden önce amellerinizde acele edin diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Selef yani bizim kendisine ittiba etmiş olduğumuz insanlar gerek Allah azze ve celle'nin bu tavsiyelerine gerek Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu tavsiyelerine bakaraktan şunu anlamışlar. Demek ki demişler şeytan acelede, hayırda aceleyi kastediyorum. Acelede nasıl büyük bir hayır olduğunu fark ettiği için insanoğluna sürekli yarın sözüyle yaklaşır. Yarın yaparsın, iki gün sonra yaparsın, evlendikten sonra yaparsın diye insana sürekli bu kapıdan yaklaşır. Seleften birine gelmişler. Demişler ki Evsina bize nasihatte bulun ey fulan. Demiş ki ihzaru sevfe yarın yapacağım demekten, ileride yapacağım demekten sakının. Başka bir tanesine gelmişler. Demiş ki innet tesvife cundun min cunudi şeyatin. Dikkat edin. Ertelemek şeytanın askerlerinden bir askerdir. Yani kulun üzerine saldığı ve kulu kendisiyle hezimete uğrattığı silahlarından bir tane silahtır. Başka bir tanesine gelmişler. Demişler bize bir şeyler söyle. O da demiş ki el emaniyu رَأْسُ مَالِ الْمَفَالِيسِ Temenni, iflas etmiş olanların sermayesidir. Yani insanlar iki kısımdır. Bir iflas etmiş olanlar var, bir de kazanmış olanlar var. Hem dünyada hem de ahirette kazanmış olanlar var. Kazananların sermayesi nedir kardeşler? Başarıya ulaşanların sermayesi çalışmaktır. Bugünün işini yarına bırakmamaktır. Allah Azze ve Celle'nin ona takdir ettiği vakti en güzel şekilde değerlendirmektir. Fakat iflas etmiş olan yani dünyasını da ahiretini de kaybetmiş olan insanlar çünkü biliyorsunuz iflas kavramının dünyadaki karşılığıyla İslam'daki karşılığı bir değil. Aleyhissalatu vesselam bir gün sahabesine sordu. Siz kimi müflis olaraktan tanırsınız? Dediler ki ey Allah'ın Resulü iflas eden yani parası dinarı dirhemi olmayan adamdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi hayır. İflas eden, dünyada şunun hakkında konuşan, bunun malını alan, buna zulmeden ve kıyamet gününde geldiğinde insanların haklarından dolayı insanlara sevaplarını dağıtıp da elinde hiçbir sevap kalmayan insandır. Yani İslam'da iflasın tanımı budur. Dünyadayken Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyen, kulların haklarını gözetmeyen ve kıyamet gününe geldiği zaman da elinde hiçbir şey kalmamış olan insandır. Müflis budur. Müflisin sermayesi nedir? Temennidir. Yani anı içinde bulunduğu vacibi değerlendirmez, üzerindeki sorumlulukları yerine getirmez yarın yapacağım, öbür gün yapacağım, evlendikten sonra yapacağım diye sürekli bir şekilde kendini kandırır. Bundan dolayı kardeşler, bakın Ömer İbni Abdülaziz bir gün yanına girmişler. Bakmışlar ki Ömer İbni Abdülaziz çok yorulmuş. Yani namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, devlet işlerini idare etmekten çok yorulmuş. Ey müminlerin emiri demişler. Kendi akrabaları. Biraz kendine acısan ya. Birazını da ileriye ertelesen ya. Başka zamanda yapsan ya. Demiş ki bir günün ameli beni bu hale getirdiyse ertelediğim takdirde iki günün amelinin altından nasıl kalkacağım? Yani akıllı bir şekilde düşünürsen eğer bir günün ameli seni yoruyorsa, bir günün ameli seni sıkıyorsa ve bundan dolayı sorumluluklarını parçalara bölüp ileride bir kısmını yaparım diye kendini kandırıyorsan beraberinde şunu da düşünmen lazım. Bugün yapamadığın ve altından kalkamadığın şeyler yarın üst üste binip biriktiğinde Bunların altından nasıl kalkacaksın? Bu mümkün değildir. Onun için kardeşler sorumluluklarımızı bilmek zorundayız. Yani mesela özellikle burada genç olan kardeşlerime hitap ediyorum. Kendim de dahil olmak üzere tabi. Özellikle kardeşler tövbeyi ertelemeyin. Şeytanın kula yaklaştığı ve kulun ayağını kaydırdığı en önemli meselelerden bir tanesi işlemiş olduğumuz günahlarda tövbeyi ertelemektir. Tövbe ederim Tövbe edeceğim. Hele bir evleneyim. Bekarlıktan dolayı içine düşmüş olduğum bu günahlardan mutlaka bir gün tövbe edeceğim. Hele bir biraz yaşım büyüsün mutlaka tövbe edeceğim. Hele bir işlerim rast gelsin rız rızkıma haram karıştırmayacağım. Veyahut da kardeşler mesela bazı kardeşlerimizde olduğu gibi biliyorsunuz derslerimizde özellikle bir konunun altını çiziyorum. Bunu sürekli tekrar edeceğim çünkü bu çok önemli bir mesele ve Müslümanların temel problemi. Bugün kardeşler Müslümanların İslam adına sorumluluk alması gerekiyor. Müslümanların İslam adına sorumluluk alması gerekiyor. Neden? Çünkü şuurlu insan sayısı çok az. Yani insanların içerisinde Müslüman olan insanlar çok az. Müslüman olan insanların içerisinde şuurlu olan insanlar çok az. Şuurlu olan insanların içerisinde bir şeyler yapmaya müsait olanların sayısı çok az. Yani belli bir donanıma, belli bir birikime, belli bir tecrübeye sahip olup Müslümanlara ve davaya hizmet edebilecek olan insanların sayısı çok az. Onun için hiç kimsenin sorumluluğunu bir başkasına yükleyip kendisini azade görmemesi lazım İslam davasına çalışmaktan. Her birimiz yapabileceklerimizi tespit edip elimizden gelenin en iyisiyle hem Allah'a kulluk edecek hem de bu davaya hizmet etmek zorundayız. Bakın kardeşler şöyle bir tablo çizecek olursak eğer Bugün tarihte kendini İslam'a nispet eden hiçbir devlet yoktur ki mutlaka işgal altındadır. Tarihte Müslümanların egemenliği altına girmiş. Bizim bugün kendimize örnek aldığımız ve o toprakları alabilmek için kanlarını akıtmış olan sahabelerin uğruna canlarını verdiği topraklar bugün kafirlerin postalları altında kirleniyor. Müslümanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın uğruna savaşlar akdettiği başörtüsü Müslüman kadınların iffeti bugün kafirlerin postallarının altında kirleniyor. Bakın geçen derslerimizde davet dersinde size bir şeyler anlatmıştım. Eskiden insanlar küfrü küfür adına anlatıyorlardı. Eskiden insanlar zındıklığı zındıklık adına anlatıyorlardı. Fakat bugün küfrü ve şirki insanların arasında yayan insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar. Peygamberimizden hadisler söylüyorlar ve beraberinde İslam alimlerinin görüşlerini naklediyorlar. Öyleyse kardeşler, bugün mesela şöyle bir bakın etrafınıza. Müslümanların yapabileceği o kadar şey var. Fakat Müslümanların parası olmadığından dolayı Müslümanlar yapmaları gereken şeyleri maalesef yapamıyorlar. Öyleyse ne yapacağız kardeşler? Yani eğer bir dava yere düşmüşse, bir dava ayaklar altına alınmışsa her birimiz bu davada kendi sorumluluğumuzu tespit edeceğiz ve tespit ettiğimiz bu sorumlulukta elimizden geleni en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şimdi ben topu sana atarsam, sen topu bana atarsan, öbürü topu öbürüne atarsa Allah Azze ve Celle'nin davasına kim sahip çıkacak? Allah Azze ve Celle'nin davası sahipsiz bir şekilde ortada mı kalacak? Bu bize yakışır mı? Kendisini bu ümmete nispet eden, kendisine Müslüman diyen insanlara yakışır mı? Yakışmaz. Bakın kardeşler en büyük problemimiz nedir biliyor musunuz? Birincisi insanların sorumluluklarını ertelemesidir. Şeytan aslında bugün bir Müslümanın benim bu anlattıklarımı anlaması için çok zeki olmasına, çok ilim sahibi olmasına gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Benim bu gördüklerimi ve anlattıklarımı her biriniz görüyorsunuz. Aslında biraz kendi nefsinizle baş başa kalsanız, biraz oturup düşünseniz ne kadar büyük sorumlulukların bizi beklediğini hepiniz fark edeceksiniz. Fakat ne yapıyoruz maalesef? Sürekli söylediğim gibi bazı kardeşlerimizin ödemeleri var. Bazı kardeşlerimizin borçları var. Bazı kardeşlerimizin evlilik meselesi var. Bazı kardeşlerimizin hastalığı var. Bazı kardeşlerimiz Müslümanlardan darbe yemiş. Ondan dolayı bir türlü Müslümanların arasına giremiyor. Bazı kardeşlerimiz hala 1400 senedir çözülmemiş bir takım tekfir problemlerini çözmenin peşine düşmüş. O problemleri çözmeden Müslümanlarla beraber iş yapılmazmış falan filan. Bunlar hepsi biz her ne kadar bunlara şer'i kılıflar bulsak da bunlar şeytanın sorumluluklarımızı bize ertelemek suretiyle Allah'ın gazabını bizim üzerimize indirdiği şeylerdendir. Ondan dolayı kardeşler sorumluluk almak zorundayız ve zaman erteleme zamanı değildir. Yani senin evlilik meselenden çok daha büyük meseleler var. Senin dükkanının işlerinin meselesinden çok daha büyük meseleler var. Senin kendi nefsi problemlerinden çok daha büyük problemler var. Yani bakın kardeşler şu ardır, utançtır, ayıptır. Bir Müslüman kendisine üzerine alması gereken sorumluluk hatırlatıldığı zaman fi tarihinde bir Müslümanla tartıştığını ve Müslümanların kendisine zulmettiğini söylüyor. Bir başkası diyor ki falanca tarihte pikniğe gitmişti Müslümanlar. Beni çağırmamıştı. Ya arkadaşlar Allah'tan korkmak lazım. Vallahi yaşadığımız zamanda bu tip bahaneleri gündeme getirenler benim aklıma Ahzab suresindeki, Tövbe suresindeki münafıkları hatırlatıyorlar. Hani münafıklar da kendilerine göre mesela bir sorumluluk var önlerinde. Allah yolunda cihad edecekler. İmam-ı Am yani umumi olan imam Peygamber aleyhissalatü vesselam onları savaşa çağırmış. Gelin demiş Allah yolunda cihad edeceğiz. Adamlardan bir tanesi bakın hiç fark yok ha. İnne buyutena avra diyor bir tanesi. Evlerimiz avrettir ey Allah'ın Resulü. Yani seninle beraber savaşa gelirim gelmesine ama hani İslam bize diyor kadınları çocukları koruyun. E şimdi ben seninle beraber savaşa gelsem kadınlar çocuklar geride kalacaklar. Bunlara bakacak kimse yok. Bir başkası diyor ey Allah'ın Resulü İslam bize fitneden uzak durun diyor ya. E, beyaz kadınlar benim fitnemdir. Ben beyaz kadınları gördüğüm zaman dayanamıyorum. Zina yapma tehlikem var. Ben gelmeyeceğim diyor mesela. Bir başkası diyor ki yani tamam da biz böyle bir zamanda bu kadar güçsüzlükle ne yapacağız? Allah ve Resulü bize aldatmadan başka bir şey vaat etmiyor diye. Günümüzde insanların öne sürdüğü bahanelerin şekli değişmiş olabilir. Fakat içeriye baktığınız zaman içerik aynı içeriktir. Yani insanlar üzerlerine sorumluluk almamak için kendilerince meşru gördükleri veya İslam'dan kılıf bulabilecekleri bir takım bahaneleri öne sunuyorlar. Tabi sonuç, netice İslam'ın sorumlulukları, İslam'ın yükü, davanın meseleleri orta yerde öylece kalmış oluyor. Ondan dolayı kardeşler şeytan bizi kandırabilir. Nefsimiz onunla işbirliği yapıp bazı şeyleri ertelememizin bizim için daha hayırlı olacağını söyleyebilir. Fakat emin olun ki selefimizin de söylediği gibi ertelemek şeytanın askerlerinden bir askerdir kulu kendisiyle hezimete uğratır. Burada özellikle bir iki konuya girmemiz gerekiyor. Yani mesela insan normalde hepimiz yaşamışızdır bunu, görmüşüz. Diyelim ki bugün bir şey yapmam gerekiyor. Yapmam gereken bu işi erteliyorum. Yarın yapacağım diyorum. Yarın geldiğinde yapmıyorum. Tekrar erteliyorum. Tekrar vaat ettiğim tarih geldiğinde tekrardan yapmıyorum. Yani hani e belki burada şöyle bir soru sormamız lazım. İnsan göz göre göre yapacağım dediği şeyleri ertelediği halde yapmıyor. Fakat bir sonraki sefer yine tekrardan erteliyor. Yani nasıl insan böyle bir tuzağın içerisine düşebiliyor? Bunun en temel sebebi şudur kardeşler. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam çünkü bize bunu anlatıyor. İnsanın tuli emel hastalığıdır. Tuli emel. Yani insanın uzun yaşamaya olan düşkünlüğü uzun yaşamaya olan hasretidir. İnsan kendi kafasında sürekli uzun yaşayacağına dair planlar kurar. Yani mesela biz daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız değinmiştik. Demiştik Allah Azze ve Celle'nin kulu kendisiyle terbiye ettiği en önemli ilaç ahirettir. Çünkü ahiret gerek nefisten kaynaklı, gerek şeytandan kaynaklı bütün hastalıkların ilacıdır. Bir insan eğer ölümü ve ahireti gözünün önüne koyar, ölümün ve ahiretin muhasebesini yapar, her gün ölecekmiş gibi, Allah'a hesap verecekmiş gibi insan amellerini düzene sokarsa kardeşler, emin olun ki şeytandan da nefisten de kaynaklı birçok hastalık ortadan kalkacaktır. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste bize diyor ki يَكْبُرُ ابْنِ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَانِ Adam oğlu büyür Ama beraberinde iki şey de büyür. Hani insan yaşlandıkça insanın kuvveti zayıflar, aklı zayıflar, görmesi zayıflar, işitmesi zayıflar. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor insan yaşlandıkça insanla beraber yaşlanmayan, zayıflanmayan bilakis büyüdükçe büyüyen iki şey vardır diyor. Biri hubbul mal, biri tulul emel. Bir tanesi dünya malına olan sevgidir. Yani ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, ayağı bir çukura girerse girsin, İnsan mutlaka mala düşkündür ve her geçen gün mala olan düşkünlüğü artar. İkincisi ise tuli emeldir. Uzun yaşama isteği. İnsanoğlunun fıtratına bu yerleştirilmiş. Ah biraz daha yaşasaydım. Ah biraz daha ömrüm uzasaydı diye insan sürekli temenni eder. İnsan sürekli uzun yaşayacağını düşündüğü için ölümü hatırından uzaklaştırdığından dolayı yaparım, ederim, iki gün sonra, üç gün sonra, bir sene sonra diye insan kendini kandırabiliyor. Normalde bir hadis söyleyeceğim size. İmam Bukhari rivayet ediyor. Fakat tahta ve çizim olmadan e, anlatmak mümkün olmadığından dolayı ben Tirmizi'nin rivayetini söyleyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeyle beraber otururken eline iki tane taş alıyor. Bir tane taşı uzağa atıyor, bir tane taşı yakına atıyor. Daha sonra sahabesine dönüyor. Diyor ki etedrûne mâ methelû hâzihi ve hâzihi bu iki tane taşın misalinin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani ne anlatmak istedim ben bu taşları fırlatmakla? Sahabe dedi ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Hâzâke ecel ve hâzâke emel. Uzağa attığım taş var ya uzağa attığım taş bu insanın emelleridir. Ertelediği ve yapacağım diye kendini kandırdığı şeylerdir Yaparım, ederim, inşallah olur diye uzağa attığım taş onu anlatıyor. Yakına attığım taş ise وَهَذَاكَ emel ecel. Bu da eceldir. Yani insanoğlu yaparım, ederim diye kendini kandırırken bir bakacak ki ecel onu kuşatacak. Çünkü bugün erteledin, yarın yapmadın, yarın da erteleyeceksin. Yarın yapmadın, öbür gün de erteleyeceksin. Erteleyeceksin, erteleyeceksin, erteleyeceksin. Nihayetinde sen bir gün daha yarın inşallah yapacağım, öbür gün halledeceğim dediğin meselede bir bakacaksın ki şey olacak. Ecel seni kuşatacak ve istediklerini yapamayacaksın. Burada Hadid suresinden <clears throat> hepimizi ilgilendirden, ilgilendirdiğinden dolayı Hadid suresinden bir manzara aktaracağım size kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle kıyamet gününde Müslümanlarla münafıkların durumunu anlatan bir tablo çizmiş. Tabi Müslümanlarla münafıklar dediğim zaman şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşler. Aslında bize anlatıyoruz demektir. Neden? Çünkü münafıkla Müslümanın arasındaki en büyük fark Müslüman münafık olduğundan korkar. Münafık ise Müslüman olduğundan emindir. İmam Bukhari muallak olarak Hasan-ı Basri'den rivayet ediyor. Vallahi ma eminehu illa munafikun ve ma khafehu illa mu'minun. Ondan yani nifaktan ancak mümin olan insanlar korkar. Müslümanlar sürekli korku halindedirler. Yani acaba ben münafık mıyım? Acaba Allah Azze ve Celle yaptığım amelleri kabul etti mi diye bir korku vardır. Sebep? Çünkü Müslüman Allah'ın azametini ve kendi nefsinin zayıflığını bilir. Ne yaparsa yapsın Allah Azze ve Celle'nin hakkını ödeyemediğinin farkındadır. Ve bundan dolayı da sürekli korku içerisindedir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar ki bütün yaptıklarını yapmışlardır. Fakat kalpleri korku içerisindedirler. Yani ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Fakat korkudan kalpleri tir tir titrer. Niye? Rablerine dönecekler. Ayşe annemiz bunu duyduğunda sordu. Ey Allah'ın Resulü dedi bunlar zina yapan, içki içen adamlar mı? Allah'la karşılaşmaktan bu kadar korkuyorlar. Hayır ey Sıddık'ın kızı dedi. Bunlar namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlardırlar. Yani bunlar amel yapıp bununla beraber korkan insanlardırlar diye. Onun için kardeşler yani ben müminlerle münafıklardan bir pasaj aktaracağım. Fakat dediğim gibi aslında ben biraz da kendimizden bir pasaj aktaracağım. Ve her birimizin nefsini muhasebe etmesi için bir fırsat belki de sunacağım. Yani kendimizden uzak düşünmeyelim. Hani onlar münafıklardı, yaşadılar, geldiler geçtiler diye. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ yes'a nuruhum beyne eydihim ve biyeymanihim. Ey Muhammed diyor sen o gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları, ışıkları önlerinden ve sağlarından, sollarından yürüyor bir şekilde göreceksin. Yani manzarayı düşünün kardeşler. Normalde kıyamet gününün özelliği kıyamet günü karanlıktır. Allah azze ve celle yıldızları ve güneşi söndürmüştür. İnsanlar karanlıklar içerisinde beklerler. Herkes ne yapılacağını, ne edileceğini düşünür. Fakat bir grup insan vardır. Bu insanların önünde nur var. Bir de sağlarında nur var. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsın. Kadınlı erkekli bir şekilde yürüyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimenin devamında sen o gün münafık erkekleri ve kadınları da görürsün. Bir tarafta da münafık erkekler ve kadınlar var. Manzara şu. Hep beraber yürürken diyor Allah Azze ve Celle onlar geride kalırlar. Müminlere derler ki bize bakın unzuruna naktabis min nurikum. Bize bakın da biz de sizin nurunuzdan biraz istifade edelim. Yani düşünün hep beraber Allah Azze ve Celle'ye doğru gideceğiz. Mümin erkekler, mümin kadınlar bir topluluk halinde. Birden karanlık çökecek. Bir grup insanın önünde aydınlık belirlenecek. Başka bir grup insan karanlıklar içerisinde kalacak. Ve onlar geriye doğru çekilecekler. Müminler önden ilerliyorlar. Arkadakiler seslenecekler. Unzuruna naktabis min nurikum. Bize dönün, önünüzü bize doğru dönün ki biz de sizin bu ışığınızdan, nurunuzdan biraz faydalanalım. Allah Azze ve Celle diyor ki onların arasına bir tane duvar çekilecek. Allah onların arasına bir tane duvar çekecek. Yani Müslümanlarla münafıklar o duvarla birbirlerinden ayrılacaklar. Ayrıldıkları anda bakın münafıklar seslenecekler. Yunadunhum elem nekum ma'akum Seslenecekler onlara. Neden dolayı bizden ayrıldınız? Biz dünyada sizinle beraber değil miydik? İbn Kesir diyor ki seleften bazısı dedi ki namazları cemaatle beraber kılmadık mı? Cumaları beraber kılmadık mı? Ramazanlara beraber şahitlik etmedik mi? Arafe'de haçta beraber durmadık mı? Allah Resulü ile beraber savaşa beraber çıkmadık mı? Soru soracaklar Müslümanlara. Dünyada bunları hep beraber yaptık sizinle. Niye siz öndesiniz? Niye biz arkadayız? Niye aramızda bir duvar var? Onlar onlara diyecekler ki kalu bela. Müminler diyecekler ki evet bir problem yok. Siz dünyada bizimle beraberdiniz. Bunda buna yönelik bir sıkıntı yok. Velakinnekum fetentum enfusakum ve terabbastum vartabtum ve garratkumul emaniyu hatta ca'al hakku ve garrakum billahil garur. Doğrudur. Siz bizimle beraberdiniz. Fakat bizimle beraber olmanıza rağmen وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi fitneye düşürdünüz. Selef bunu tefsir ederken diyor ki yani bizimle beraberdiniz zahiren ama işlediğiniz günahlarla esirini o esiri olduğunuz şehvetlerle kendi nefislerinizi fitneye düşürdünüz. Başka وَارْتَبْتُمْ Şüpheye düştünüz. Yani Allah'ın Resulünün ve müminlerin zafere ulaşacağından, Müslümanların kafirlere üstün geleceğinden şüpheniz vardı. Bir türlü emin olamadınız. Başka وَتَرَبَّسْتُمْ Tövbeyi ertelediniz. Tövbeyi bir tarihe ertelediniz. O tarihi gözetlediniz. İbn Kesir'in seleften naklettiği tefsiri naklediyorum şu anda. Tövbeyi bir tarihe ertelediniz. O tarihi gözetlediniz. O tarih geldiğinde tövbe etmeyi tekrardan ertelediniz. Başka وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ Temennileriniz sizi aldattı. Sürekli temennide bulundunuz. Allah bizi affeder. Allah Azze ve Celle bize tövbe etmeyi nasip eder. Tamam bu sene yapamadım ama Allah'ın izniyle seneye yapacağım. Şu anda bu günahı işliyorum ama Allah'ın izniyle evlendikten sonra bu günahı terk edeceğim diye sürekli temennilerde bulundunuz. Bir şeyleri ertelediniz ve bunlar sizi aldattı. Hatta ca'el hakku. Ta ki ölüm size gelinceye kadar. Bir baktınız siz bu erteleme halindeyken, temenni halindeyken Ölüm geldi sizi buldu ve ölüm sizi bulduğu zaman da artık yapacak bir şey kalmamıştı diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler kıyamet gününde her birimiz bu sahneyi yaşayabiliriz. Yani kendimizi dünyada Müslümanlarla beraber gördüğümüzden, onlarla aynı ortamı, aynı salih amelleri paylaştığımızdan dolayı kıyamet gününde biz de Müslümanların nuruyla nurlanacağımızı düşünürken Allah'a sığınıyorum hem kendi adıma hem sizin adınıza. Allah Azze ve Celle'nin aramıza bir duvar çekip e, sahabenin diliyle veya Müslümanların diliyle aynı sözleri Allah Azze ve Celle bizlere de işittirebilir. Ondan dolayı sorumluluklarımızı ertelemeyeceğiz. Sorumluluklarımızı ertelemeyeceğiz. Bileceğiz ki biz ne kadar emel yapıp işleri ileriye doğru atsak da temennilerde bulunsak da fakat ecel dediğimiz şey her an önümüzde duruyor olabilir. Hastalık dediğimiz şey her an önümüzde duruyor olabilir. Musibet ve imtihanlar her an önümüzde duruyor olabilir ve bizim ayağımızı kaydırabilir Allah muhafaza. Bununla beraber kardeşler yani bu anlattıklarımızla beraber hususen insanoğlu kendi sorumluluklarını gerek Allah'a karşı olsun gerek müminlere karşı olsun ertelememesi için şeytanın bu tuzağına düşmemesi için insanda iki tane özellikten bir tanesinin mutlaka bulunması gerekiyor. Bunlardan birincisi şuur ve irade. Yani bir insan ya şuurlu ve iradelidir. Kendi sorumluluklarının farkındadır. Ve sorumluluklarını da yerine getirirken bir iradesi vardır. Der ki ben, bu benim sorumluluğumdur. Ve ne olursa olsun sıkılsam da, daralsam da, bunalsam da ben bu sorumluluğumu yerine getireceğim. Çünkü yarın öbür gün bu sorumluluklarıma dair Allah Azze ve Celle beni hesaba çekecektir. Ya insanda bu şey gelişmiştir, bu zikretmiş olduğum duygu gelişmiştir Veyahut da insan salih bir ortamın içerisinde bulunur. Sürekli salih olan insanların güzel ve olumlu etkileşiminden etkilenir. Ve onlardan elde etmiş olduğu bu etkileşimle de güzel bir şekilde sorumluluklarını yerine getirir. Fakat insan bu ikisinden de mahrum olmuşsa kardeşler hem dünyasını hem de ahiretini beraber heder etmiş demektir. Bakın kardeşler ben özellikle birincisi için konuşmayacağım. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle birinciyi kime vermişse Şüphesiz ki ona büyük bir hayırla nimette bulunmuştur. Yani kimde irade ve şuur varsa Allah Azze ve Celle'ye çok fazla hamd etsin. Allah Azze ve Celle'ye çok şükretsin. Bilsin ki Allah Azze ve Celle onu çok büyük bir nimetle nimetlendirmiştir. Fakat bu yoksa bile mesela diyelim ki ben sorumluluklarımın farkında olsam bile e, onu ona vere, yani gösterilmesi gereken ehemmiyeti gösterecek kadar şuur sahibi değilim. Veya o şuurun da farkındayım fakat bir türlü yapamıyorum. İstiyorum, uğraşıyorum. Yani olsun diyorum misal. Yapacağım diyorum, program çiziyorum. Kendi kendime sözler veriyorum. Ama tekrardan aynısını yapamıyorum. Ne yapacağız o zaman kardeşler? O zaman kendimize salih bir çevre edineceğiz. Müslümanlardan kendimize arkadaş edindiğimiz zaman arkadaşlığıyla bizi ihya edecek olan insanları kendimize arkadaş olaraktan edineceğiz. Sebep? Çünkü insan kendi arkadaşının dini üzeredir. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte öyle söylüyor. El mer'u ala dini halilihi. Kul kendi arkadaşının dini üzeredir. Yani kulun arkadaşının ahlakı neyse, kulun arkadaşının dini neyse kapat ondan sonra devam ederiz inşallah bir şey olmaz. Estağfurullah. Kulun arkadaşının dini neyse kul da kendi arkadaşının dini üzeredir. Bakın kardeşler insan genelde şeytanın da dürtmesiyle kendisine arkadaş edindiği zaman daha ziyade kendini eğlendiren, daha ziyade kendini güldüren, daha ziyade böyle ortamdayken canının sıkıntısını unuttuğu arkadaşlarla arkadaşlık yapmak ister. Veyahut da kendinden altta olan insanları kendine arkadaş olarak seçer. Yani daha bilgili olduğu, yanlarında konuştuğu zaman daha fazla söz söyleyebileceği insanlarla arkadaşlık yapmak ister ki nefsini tatmin edebilsin. Oysa aklı başında olan bir insan kendisine arkadaş seçerken bir, gördüğü zaman kendisine Allah'ı hatırlatan arkadaş seçer. Ve oturduğu zaman kendi cehaletinin, kendi eksikliğinin, kendi şuursuzluğunun farkına varacağı insanlarla beraber aynı mecliste oturmayı tercih eder. Neden? Çünkü ben zaten diyelim ki misal kendimden altta olan insanlarla oturmayı tercih ettiğim zaman ben konuşacağım onlar dinleyecek. Ben konuştuğum zaman onlar dinlediği zaman bu benim nefsime bir şeyler katacak. Veyahut da ben bir ortamda oturduğum zaman eğer bu ortam beni güldürüyorsa, bu ortam beni neşelendiriyorsa zaten ben zehirli olan yiyeceğe bir kaşık daha sallamışım demektir. Benim problemim ne? Benim problemim şuursuzluk. Benim problemim dünya hayatına dalıp sorumluluklarımı unutmam veya sorumluluklarımı ertelemem. E beni güldüren, beni eğlendiren, bana sorumluluklarımı unutturan bir ortamda ben nasıl oturabilirim ki? Veya böyle bir ortamı kendime nasıl arkadaş edinebilirim ki bu mümkün değildir. Veyahut da aklı başında bir insan için bunun olmaması gerekir. Şimdi bakın kardeşler siz diyelim ki bir meclise geldiniz ve o mecliste baktınız gerçekten hem ahiretin farkında olan yani bir gün hesap vereceğinin bilincinde olaraktan sorumluluk duygusuyla konuşan insanlar var. Veyahut da dünya Müslümanlarının problemlerinin farkında olan ve bu problemleri dillendirip Bunların çözüm yolunu size gösteren insanlar var. Siz böyle bir ortamda oturduğunuz zaman geri evinize gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuzda kendi kendinize düşüneceksiniz. Ahiret var ey falanca diyeceksiniz. Bak sen sorumluluklarını erteliyorsun. Sen bazı şeyleri yarın öbür gün yaparım diyorsun ama Allah Azze ve Celle bunları ertelemeyecek. Allah Azze ve Celle seni hesaba çekecek. Sen sorumluluk sahibi bir ortamın içerisinde sorumlu olmayı öğrenirsin. Fakat şu bugün maalesef Allah'ın rahmet ettiği ortamlar müstesna genel olaraktan söylüyorum. Ee, meclislere Müslümanlara Allah'ı ve sorumluluklarını hatırlatmaktan ziyade esprilerin hakim olduğu, meclislere Müslümanlara sorumluluklarını hatırlatmaktan, ahireti hatırlatmaktan ziyade saçma sapan gereksiz konuların hakim olduğu meclisler Müslümanların içinde maalesef çok daha fazla. Ve Müslümanlar bunlara rağbet ediyorlar. Kıyamet günü geldiği zaman bugün dünyada dost edindiğimiz bu meclisler bizim düşmanımız olacak. Allah Azze ve Celle öyle diyor. El-ahillâ'u yevmeizin ba'duhum li ba'din adu. O gün kıyamet gününde dünya dostları birbirlerine düşman olacaklar. İllel muttakin. Müttaki olanlar müstesna. Yani dünyada birbirlerine sorumluluklarını hatırlatan, dünyada birbirlerine takvayı ve ölçüyü hatırlatanlar, bunlar kıyamet gününde de dost olacaklar. Fakat dünyada birbirini güldüren, dünyada birbirini kandıran, dünyada birbirini gereksiz meselelerle meşgul edenler, dünyada can ciğer dost olsalar, Kıyamet gününde birbirlerine düşman olacaklar. Birbirlerine bakıp ellerini ısıracaklar. يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا O gün zalim olan insanlar ellerini ısıracaklar. Bu ne ifadesidir kardeşler? Bu pişmanlık ifadesidir. Yani kıyamet gününde erteledikleri sorumluluklar, kıyamet gününde arkadaşlarıyla takıldıkları ve bu arkadaşlarıyla yapmış olduklarının kendilerine bela olduğunu gören insanlar, musibet olduğunu gören insanlar pişmanlıktan dolayı ellerini ısıracaklar. Ne diyecekler? Keşke ben Resul'le beraber bir yol edinseydim kendime. Yani bunları dost edinmeseydim de, bunlarla arkadaşlık etmeseydim de, Aleyhisselatu vesselamın bana gösterdiklerini yapsaydım. Onu kendime yol edinseydim diye tekrar diyecek. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Veil olsun bana. Yazıklar olsun bana. Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim diye. لَقَدْ اَضَلَّنِي Muhakkak ki beni saptırdı. Muhakkak ki beni saptırdı. Ondan dolayı kardeşler kıyamet gününde ellerimizi ısırmak istemiyorsak, dünyada can ciğer olduğumuz kardeşlerle düşman olmak istemiyorsak, seçtiğimiz arkadaşlara, bulunduğumuz ortamlara dikkat edelim. Emin olun ki gülmek kolaydır. Emin olun ki unutmak kolaydır. Emin olun ki eğlenmek kolaydır fakat ahiret zordur. Allah Azze ve Celle'ye verilecek olan hesap zordur ve ahiret haktır. Mutlaka bir gün gelecek ve her insan dünyada yaptıklarından Allah Azze ve Celle'ye hesap verecektir. Öyleyse kardeşler bize bir şeyleri unutturan insanlar bizim düşmanlarımızdır. Bizi güldüren, bizi eğlendiren insanlar bizim düşmanlarımızdır. Bizi tali meselelerle meşgul eden insanlar bizim düşmanlarımızdır. Çünkü kıyamet gününde onları düşman edeceğimizi, edineceğimizi Allah Azze ve Celle zaten bize söylüyor bir şekilde. Ondan dolayı başta kendim için, sonra siz kardeşlerim için Allah Azze ve Celle'den temennim, Allah Azze ve Celle'nin bizleri sorumluluklarının farkında olan ve sorumluluklarını yerine getiren kullarından eylesin. Şeytanın meşru mazeretlerle sorumluluklarını ertelettirdiği insanlardan olmaktan bizi korusun. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında, İslam için mücadele eden kardeşlerimizin ayaklarını sabit kılsın. Onları dünyada ve ahirette aziz eylesin. Bizden önceki Müslümanlara Allah Azze ve Celle kudretinin acayipliğini gösterdiği gibi kafirler üzerinde bize kudretinin acayipliğini göstersin. Allah Azze ve Celle belki uzak belki yakın olan yardımı bizlere en yakın zamanda göstersin. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın bize oynamış olduğu tuzakları onların boğazına geçirsin. Dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden Müslümanlara Hakkı hak olarak göstersin. Hakka itibar etmeyi nasip eylesin. Kalplerdeki öfkeyi, kini, kıskançlığı gidersin. Müslümanların bir araya gelmesini Müslümanlara nasip eylesin. Allahumme amin, Allahumme amin, Allahumme amin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.